ya biheru izamu nyamakuze mano twaliya wagize ibanga baramutse cyane mwiriwe inshuti bagenzi bakunze ibiganiro bya radiyo bivana n'umwanya muko eh, muratwumviza naho muri hari abatumiza ku munsi wa mbere ego igihe cy'isaha zibiri n'igice n'abandi batumviriza uwo munsi wa mbere nyine kino kiganiro gisubiramo akaba ari igihe cy'isaha zine n'igice ikiganiro ubundi urarimba ikiganiro kivuga ku iterambere ry'umuziki w'u Burundi tutavuze ngo n’umuririmbyi muririmbyi ariko akora iki yakoze iki canke arota akora iki oya duhamagara umuririmbyi akaza kutwigisha kutwigisha kuca ashoboye gusumba ibindi kutwigisha ku byo eh, yabonyemo eh, uburambe icyo bita egisperiyanse kugira ngo abo baririmbyi bagenzi biwe nabo bafatire ko akarorero babone gukuraho eh, inyungu ibatuma bashobora gutera imbere eka nabo bakunzi b'umuziki na cyane cyane umuziki w'abarundi bamenye umuziki w'abarundi ingene bakwiye kuwufasha nabo nyine kugira ngo utere imbere igice cya mbere tubabwira amakuru tuba dusanzwe dufise murabizi hanyuma igice cya kabiri twarabibabwiye mwarabikurikiye mu ndwi iheze kuri kino kiganiro murongera murabikurikira eh, kuri bwa buhinga bumenyi hari kuri WhatsApp, Instagram, Facebook eka n'ahandi benshi bamaze iminsi babona ko dufise umutumire yitwa prince tombe mungu tukaba tumuhaye ikaze akoze cyane turagushimiye ko na witavye n'ubutumire eka igice ca gata gatatu ari co indirimbo zitanu n'abari eh, indirimbo zitanu habirimbyi batanu kaba rero uh, eh, mugishkirizwa mukagitegurirwa na Eric Nduwayo nguko uko vyama bigenda naye mpeje kubibabwira rero yuko eh, mukanya eh, dushora guca twakugwa n'uwitwa Siris atubwire ku giteramo giteguwe arashaka kutwakora nimba ariko dukurikira kuri radiyo isanganiro eh, igiteramo rero eh, giteguwe eh, ahari i bugarama akaba ari igiteramo kizoba itariki mirongo ibiri na zitatu harimo abaririmbyi batandukanye nk'uyu sirisi nyine abitwa ba biyemu furima eka n'abandi basanzwe eh, baririmbira muri jya micungararo haba imurambya haba bukeye eka na bugarama akaba ari icyo gitaramo kizoba eh, ari ahantu bita bar ku ihuriro abari kuhatwumviriza rero igihe bazoba ari hari hafi bugarama ejo kuba bari kuhatwumviriza ku munsi wa mbere bamenye ko ejo twari hagiye ibugarama ku mugoroba hakanye hameze neza cyane eh, twabonye abantu benshi bazabazana na za za gitega ibyo barabara b'ingozi bagiye gufata kamwe hari bamenyereye ko eh, ku munsi wa mungu uza itariki mirongo ibiri Eh, na zitatu bazoronka akaryo ko gushobora kwiginana n'abo baririmbyi imbere yaho rero eh, imbere yaho bazokina umupira w'amaguru bishobotse rero Sirius arashaka kutwakura akatuganirira akoresheje eh, izindi nimero ego twira ngo dushobore kuvugana nawe tube turumviza kano karirimbo ka Prince Kamatatu pito Suza Kamatatu pito Suza Kamatatu pito しま bitebita basibabe kotoka batulabida wala yesu gwe muliro guteta mundamu gwe munene shaka mu ocean bisi mukene babuke va ku bafere ariko ndabibabwira sirisi mukayashobora guca atwakura kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amaja icenda na mirongo itatu na gatatu imbere yaho twamenyesha yuko ejo twari mu gitaramo mwumvise ati birashoboka ibiki bavuga bati ata munyamahanga birashoboka cyari igiteramo eh, cyari kite biteye igomwe harimo abantu benshi eh, bakuse haruzura naho batujuje nk'uko eh, twari tubirota tuba tuzi yuko eh, hashobora kuzura gose eh, hakazima yego twavuga yuko hoba hujujwe nk'inshuro zitatu kuri zine ni kuvuga turakara muri w'igifaransa urumva biba byarishije ikindi twababwira ni uko eh, icyo twabonye atumiriye abantu saa cyenda saa kumi mugabo igiteramo neza neza cyatanguye saa kumi na zibiri ibyo rero ni ibintu tuzokwama tuvuga gushika aho tuzoshobora kubihindura hari abavuga bati kugira bihinduke bizosaba umwanya abaririmbyi bakavuga ati abategura nibo eh, bataba baratubwira ngo tuze kuririmba abategura nabo bakavuga abantu ntibaba baraza abamaze kuza nabo bakavuga ati twe turaza tugasanga ntibaratangura hanyuma rero ugaca usanga umwe wese aguma arindiriye uwundi ugaca usanga rero amasaha aragiye hari abavuga bati Eh, hari hakwiye yuko eh, ubushyiranganji ubushyiranganji bushobora eh, kuraba neza bukakurikiranira hafi turazi ko hariho icyo bita biro ya spectacle et loisir atakindi ijejwe atari gukurikiranira hafi ibyerekeye ibiteramo ngo nibave mu birorero ngo baze bashike kujya kuraba abo bantu baba baje gusaba uruhusha ugasanga rwa ruhusha rwa saa cyenda ruvuye urusha rwa saa mwatwamesha ko meme na vishu yatangiye kuririmba igihe cy'isaha zitatu ziri birenga murumva nk'umuntu yaje saa cyenda agaca ataha saa mbiri aba yakurindiriye bikwiye agasanga n'uwo yaje gutumirirwa ntawe yabonye eh, hari abandi bavuga ngo ni meri meri yo itanga uruhusha yari ikwiye kugira iki eh, gukuraba yuko ayo masezerano baba bagiranye tuzogira igiteramo kizova izisagushwa ziriya bakabona yuko batanguye kugiye kuko ngo haba abantu baba basa n'abibwe kubera ko icyo babaje kuraba bataba bakiboye sinzi ko muhinga bw’ibyuma eh, Sirisi yashoboye kutwakura mugabo murumva neza yuko eh, icyo kintu ari ikintu cyo kugaruka ko hadisanganywe rirabemereye ko vuba vuba vuba bwa vuba icyo izokora izokurikira cyane cyane basanzwe bategura eh, ibiteramo turazi yuko hasigara amashyirahamwe akomeye cyane muri iki gihugu asigaye eh, ategura ibiteramo eh, nk'icejo eh, the fighter ari kumwe na happy fambeka hari n'abandi benshi imigwi myinshi itandukanye tugerageze tubiganire ko tuharire ko muri kino kiganiro ubundi buraririmba kugira ngo turabe neza ikosa ribera hanyuma turikosore kuko muri abantu benshi batagikunda umuziki cyangwa batagikunda ibiteramo ngo kubera ko bagenda bagataha bagasanga eh, icyo baje kuraba ntacyo babonye kandi arabaririmbye abaririmbyi ko bababona ugasanga ibitaramo neza na neza biko biraba saa tanu y'ijoro ugasanga eh, nk'ibyo twabonye abitwa ba ruriro ba masitarenti ba kiriko na ba dabo jeyi bose baririmbye inyuma ya saa yine wumva neza yuko eh, uca wiyumvira uti none nibo bugura amarido cyangwa se bugura amarido abongera <laughs> baca bayugara nuko tugarukirize ngaho tubamenyesha rero ko Um, nababwiye ko ari igiteramo kizoba eh, ku munsi wa mungu eh, ariya i bugarama uretse ico hariho n'ikindi gitaramo kizoba eh, imbere yaho ku munsi wa gatandatu kiba ari igiteramo giteguwe n'ishyirahamwe rya fondasiyo febido jaba iri kumwe n'abandi baririmbyi batandukanye aho bavuze bati bazogenda ku munsi wa gatandatu hariya Eh, gitega ngo bashobore gukora igiteramo gishobora gushigikira kigashigikira eh, wa mupfasoni emiliyeni asanzwe eh, agwaye yakina ninde uretse we hariho n'undi mubyeyi nyina wa canjo ngo baduca bafashiriza hamwe abanyagitega rero baratumiwe eka n'abantu bose biyumvamo ujya mukinywa ninde n'abakunzi ba mama canjo nabo nyine bashike ku munsi wa gatandatu hariya igitega ngivyo rero izo nkuru twari ko turarindira yuko Sirius dushaka kumutora mugabo nitwaye tukimutora ka kazima mumvise yuko hariya eh, ah, hajya ibugarama hazoba hari ico giteramo itariki ya 2023 ariho ku munsi wa Mungu heze ngaye rero makuru twari dufise mukanya dovavacha twinjira eh, mu kiganiro nyezina aho umushitsi wacu Prince Tombe Mungu aza kutuganirira kubwa kama mto neema yako It's a big ndetse rero abari wacu bize ikiganiro ubundi urarimo ko turi kumwe na Prince eh, Tombi mu akaba yari yaje kutuganirira mwarikurikiye umutwe w'ijambo cyo bita thème sur l'expérience vécue entre la musique burundaise et celle des pays de l'EAC ego cyane mumaze iminsi rero muko murabikurikira twaramaze igihe tuko turaganira n'uwitwa Natasha aho yatuganira ingene yashoboye gushika eh, mu karere ka eh, Afrika y'ubuseruko haba mu Buganda haba mu Rwanda Tanzania eka ejo bundi akazogenda muri Kenya mwarumvise neza iyo byaje bizanana mwarumvise ingene yabigenjeje kugira shikeka nico vyamaze nivyo bishobora kumarira iterambere ry'umuziki w'u Burundi uretse ivyo eh, murazi neza yuko eh, twashoboye no kuganira n'abandi baririmbyi eh, batandukanye nabo nyene bariko baratubwira kuvyerekeye ingene bashobora kwagura imbibe muzi neza ko hari n'umuririmbyi tuzokorana ikiganiro mu nzu yitwa The Loss we yaramaze igihe aba muri Kenya atubwira ingene umuntu umuziki ushobora gutera imbere arazi neza yuko hariho uko mu Burundi yavuye ngaha awuzi ngene umeze eka akaba hariya nawe nyene ari wakora kandi tubamenyesha ko nari navyibagiye yuko azoba ari ngaha aho azokora ikiga igiteramo gikomeye hariya igitega navyo tuzobigaruka ko Prince Tombe Mungu turaguha iswe kubwikaze muri studio za Radio Isanganiro turashimye kubona eh, wa witabye kino kiganiro nanjye ndabashimiye ego hari abantu benshi bifuza kuza muri kiganiro eh, kugira ngo bashe gushikamo no kuba bafise ico batwigisha wowe uraza kutwigisha kuvyerekeye eh, iryo terambere ry'umuziki w'u Burundi na cyane cyane ico bita gospel music muri kano karere ego vyose vyatanguye twumva utumiwe uretse muri Afrika y'ubuseruko hariho n'ahandi wabanje gukubitira ngaha muri Congo hafi uragira n'umugana n'ikego dusigurire kubgawe iterambere ry'umuziki w'u Burundi ufashe muri rusange ukarabira muri kano karere mbiga urafise ikibanza by'ukuri eh, jewe icyo navuga cya mbere eh, muri congo ndahakorera kuko niho natangura umuziki hama eh, maze kugenda ahantu henshi muri kenya narashyitse mu rwanda se cyane i kampala mperuka yo kugira konseri misiyeze Uh, umuziki wo mu burundi sinzi igihe ntuvuga kuko uh, iterambere ryabo risa n'uko rigoye cyane iragoye cyane uh, gute talanta urazifise uh-huh. abaririmbyi bakomakomeye turabafise n'abamizishyi kuko ngeze muri kenya nasanze abamizishyi bakomakomeye ni abarundi ni mu mashengero puresike yose i kampala nasanze la meme chose euh, abarundi nibo badomina osi mu muziki live mu rwanda c'est la même chose apari muri congo niho euh, bafise amasitire yabo bisangije muga umuziki wo mu burundi euh, muri east africa uriho hose kandi abamisye barabizi barabishoboye mm. hari amajambo abiri uvuze akomeye eh, kimwe wavuze yuko iterambere ry'umuziki w'urundi goye mugabo uranavuga yuko abana b'abarundi abaririmbyi n'abacuraranzi mm. eh, bamaze eh, gushika kure kuko ugiye muri ibyo bihugu usanga aribo baririmba usanga aribo banavuza ibicurangisho imbere yuko tuvuga ku byerekeye aho ubona aho hoba ku byerekeye iterambere ry'umuziki ugereranyije n'ibindi bihugu tubanza tubwire ni iki cyatumye abo bana b'abarundi bashobora bashobora eh, kugira icyo bamaze muri ibyo bihugu muri mu gifaransa icyo bita bakiyempoza muri ibyo bihugu eh, icya mbere ibyo navuga ni uko ah, ikibazo cya mbere ngewe nasanze ni uko ah, umuziki wo mu burundi management yawo Uh, nta nguvu ifise yego perezida mbere ko tuvuga kuri icyo gihobahoba ariko mhm. muziki w'uburundi tubanze tuvuge wewe wabuze uti abacuraranze n'abaririmbyi b'abarundi hanze barahari eh, kandi barakomeye mhm. ni nabo bakoresha uretse muri kongo yego eh, ni giki kibituma eh, abo bana bashobora kujya imbere bakagira icyo bakoze ni giki kibituma ni kimwe navuze mu bwa mbere mhm. abaririnzi b'abarundi cyangwa abamishyi b'abarundi barakora cyane kandi umuziki bakora jyewe eh, nabaye muri congo hariho amaparti imwe nabayemo muri congo oh, urashobora kubona umuntu avuza gitari ukamubaza ibyo uvuza n'ibiki ntabigusigurire mm. abana b'abarundi rero babivuza abana b'abarundi umengo babyize ku ishuri mhm. ah, hariyo don hariyo byukuri baba bavuze ku cyane oya oya gusa environment yacu mhm. iyo bigiramo imeze neza mhm. usanga umuntu ariko yiga kandi akiadapta akirasinya de toute façon ibyo ashoboye ku ma internet n'ahantu hose akabitahura akabimenya ikindi ko mhm. ndakora kituku kandi kigenda uko mugaje nabaye n'abantu muri Kongo nzi eh, ashobora kuvuza ibintu nk'umusazi nyine ukavuga wow mugabo utange kumubwira gusigurira akabura ibyo gusigurira mm. eh, icyo novuga ko abarundi umuziki barawumva kandi barawukora neza na nico gituma muri ibyo bihugu abakunda cyane hmm. ah, nka experience imwe nabaye muri Kenya hari eglise bantumiye ishitseyo nsanga umupianiste w'umugande kandi avuza avuza inoti <laughs> eh, imwe muri taransipose muri fa mhm. akayitranspoza nyine niyo niyo noti amenyereye mm. ubwo mu rundi piyano yose arayiduga akayimanuka yose agaheza mhm. kandi atabize mu ishuri ni ukuvuga ko abo bana b'abarundi bafite impano yuko uretse ko bakunda umuziki bakawuvuza bo baragerageza kuwushyira ku muzirikanye no kuwukoresha n'ubwenge icyo bazi icyo batazi bakagenda kukibaza akajya eh, gituma nibyo ngiki gituma bajya kuvuza aho hanze nyine oh, igituma rero bajya hajya hanze nasanze icya mbere nasanze ni uko njyewe nashize mu burundi muri demilikato euh, duhungutse tuvuye muri kongo euh, ngetse ngaha mu burundi umuziki narawusanze abantu bawukunda abantu bawufana muga euh, ndashobora kuraba abaririmbyi bose nari nzi kijya gihe ubuzima bwabo hmm. Mingo nibufashe nibufashe muri gospel muri profane hose barasa mhm. ah, ah, ugiye ngaho muri kenya ugasanga turabafise mhm. abakirisiya k'iwamba turabafise turabona mhm. ibyo bakora harwa gutwara meyer batera muri ah, safari com urumva n'abandi n'abandi n'abakidumu n'abandi badukuriye n'abandi bose urumva rero hajya hari ubufu ubuvura hari eh. mu yose bavuga ngo ni ukubucumba eh, barabucumba <laughs> bagenda bakurikiye rero iyo bwira yego mm. ubwiye hajya hari amavantaje ugira mm-hmm. cyane umuziki wawe uratera imbere mbega mm-hmm. ah, intambamyi abana b'abarundi baronka iyo bari baravuza hanze ni ah, izo baronka kuko hari igihe tubona bagarutse hariho abagaruka mm. hariho abantu bashoboye kuva ngaho akaginda mm-hmm. ashyitse hariya ugasanga nta mapisito meza afite mhm. yagiye agiye kubahatisha yego hari n'abandi bava ngaho ugasanga yavuye ngaho hari umuntu yamutumiye cyangwa akagenda mhm. akagira mu kibanza cyiza gishobora kumwakira mhm. neza niyo imana yamuhaye aba ariyo ni benshi cyane abo tuvugana ni benshi cyane kandi bamwe bamwe ah, ntibiyumvira no kugaruka ngaho gukorera umuziki apara yuko genda bati intege yuko bosubira mu gihugu gihugu cyabo kandi iyo bari hajya bokora bagakora ikintu ah, kuko ikibazo dufite yose usanga bacu bagiye baca bibagira imuhira none eh, ubona igihico tuma bazogaruka eh, tuciye dufatana cya kibazo duti wavuze uti ngaha aye eh, umuziki wo ngaha haba muri gospel n'ahatari muri gospel ntibucumbika basha icyo mbona umuntu wese arafite uruhara si uh, uruhara muri pariti ya guverinoma cyane cyane mu ba aritiste barakeneye gushyira ingufu kandi gushyira bakiyumva umwuga ko bashoboye kuwukora kandi bawukoze bashoboye kuwuha agaciro bonyine nk'icyo uhereje kuvuga mu kanya konseri ya kenze rigatangura dizineve mm. urumva mm-hmm. hari ibintu byinshi rero byo kubanza kuzo kwiga ifo yuko abaririmbyi bonyine biga faso yo gukora professionnel nka jewe ubu maze bwira concert nka zinga ngize concert mhm. ndayiharura nkavuga concert iwanje mara amasaha abiri mhm. donc de 17h tuvuge à 19h ndagerageza ibintu byose nkabikora muri ujya mwanya wanjye wa deze yego hariho reka mfatira ko naho bitakuraba cyane muri uno mwanya wumvise ko twashize icyo kibazo wabonye ko twa twaraganira n'abantu bamwe bamwe mm. baranabitubwira bamwe bakatisha vuba baririmbye ngo bataje hanyuma baririmbye nabo bagatisha vuba kubategura ngo ntibabahamagaye ama bantu bakaza bakabura hanyuma abantu bakavuga bati meri nihaguruke” abandi ubushikiranganje buhaguruke kora umuntu hagenda agasaba uruhusha akavuga ati eh, igitaramo kizotangurira mm. ngo dusanga uko iminsi igenda niko abafansi baguma bagabanuka hari abaca bacika intege bakavuga ati reka twigere kwicumitira icupa mm. ibyo z'amaspectateur tubihebe ko icupa ryo ugiye kurinywa umwanya wose ushaka urarironka eh, none wewe nka wewe ubona umuntu wa mbere akwiye kugira icyo akoze muri icyo kibazo ubona ari umuntu wa mbere ni umuririmbyi mhm. kuko ni wowe uba uzi ingene utunganije ibintu byawe mm. donke bigusaba yuko uresipegita mhm. amasaha washinze ko mhm. abo bandi merira ashobora gushyika hajya bitaratungana ntigufata ngo atangura mwumva byose biri ibintu byose kandi njyewe n'ibindi bibazo byinshi dufise hari uvuga ati umaze gusaba uruhushya ni nk'uko ubwiza amasezerano hagati ya meri hamwe nawe bateguye icyo giteramo urumva birenze ko barashobora kwega amatwi ko amasaha basabye kwega mm. amatwi ni kimwe gushyira na apurikasiyo n'ikindi ashobora kumukwega amatwi amasaha yamuretse urumva faso uwo muntu afise uruhara runini rwa mbere ni umu aritiste eh, turumva ko si meri gusa urumva aritiste niwe atangura niwe wa mbere abandi abandi barakurikira wumva n'isuivi bagira wumva hmm. n'isuivi bagira ku bintu mwavuganye muga uruhara runini ni wewe eh. reka tubisere n'abatera imbere ego press mushindi tuombe tuombe <laughs> muri bamwe turasa ujya ni press tuombe eh. ni tuombe ujya ni mushindi jewe nsenze acha acha eh, mwebwe mwebwe mwebwe umengo muramahasa abantu benshi barabitiranya amazina mugabo ndazi ariko mutagira sitiri imwe mhm. eh, nawe turakundana twageze kumutumira ngaha aya nawe aravuga ku byerekeye okay reka twubaze igihe twatabura kwiyumvira kugutumira twabonye umeze nk'umuntu utumigwa cyane eh, hanze eh, bigenda gutegura umuntu ngo butumire uh, n'ubu ndabufise mhm. kenshi uh, naragerageje uh, gukora ndavuga jengene gukora nk'umuporofesiyoneri ego abajonarise barahari barafise uruhara kugira umuziki wanjye utere imbere mugana jewe ndafise uruhara mhm. ikintu nakoze icya mbere nagiye eh, ku bijyanye n'ibintu bya sosho mediya ndashobora kubitunganya neza ndabirira ndabirira n'amahera mhm. amahera yego gute nanditse ko watsapu na fesibuke ari bya gusa n'ibindi hari indi faso hari indi faso nahuye no arambwira ifa gukora nk'umuporofesiyoneri instagram iwanjye aragira poromosiyo yindi nshyashya arayistriktira ukundi gushasha de faso wibonye muca mhm. umenya ah uyu ni umu artiste kandi wo mu burundi mhm. urumva eh, paje y'iwanjye la na youtube vuba cyane agomba ayikorere ko ah, so um, nicyo nashyize instagram yabitswa gute youtube yabitswa prince to byose ni prince birafatanye ego birafatanye prince instagram iwanjye ifatanye direct na oya mvuga iryo jambo prince to home hariho uganda prince kakakanya to home nicyo kintu cya mbere niyumviriye ko nshoboye gushyikira abantu bose mu isi yose byaragutumye rero nk'ubu ego hari ubutumire ndonka bijyanye Eh, n'abantu igihe babonye yego mhm. hari n'ubundi ngerageza nkavuga no ifo y'uko nkora ngire gute mm. par exemple konseri mperuka mu kwezi k'umunani mhm. muri kampala mhm. yego nshaka nshya tubwira ko kuri icyo kibazo nyine eh, utubwire twarabonye ubuje ugenda uguke imeze nka karavani wahereye hehe wahakuye iki ugiye wakuye tugume muri ateme yacu ingene wagiye wagura imbibi eh, muri ziriya voyage byagenze gute wahereye watanguriye um, icya mbere muri congo ho ni muhira kandi shakane buri mwaka ntegereza kujyayo rimwe cyangwa kabiri aba ari hehe ibukavu ibukavu ibukavu kadutu eh, bagira ibanda yego eh. hajya hajya hari iryo shuri bahita gutegaye eh? muri hajya muri vile hagati college alfajiri nyawera nyawera yego <laughs> nyabera muri vire hagati eh. hajya narahabaye nk'imyaka irenga cumi mm-hmm. kandi na niwo natanguriye umuziki neza na neza ndabyumva mm-hmm. neza uraza kubishika ko hari agaparti gato kuba mm-hmm. ah, hari umukwezi kwa ngahagiye ujayo eh, hajya shaka niho wundi hagiye umugabo wagiye kampala hagiye nka gatatu wabanje kujya aho imbere yo gushika i kampala mu ntango nko muri janvier mm, nahagiye eh? mhm. mu nyuma ndazaga turakora ama evenema yabaye ngaha mu burundi murayazi ya gospel mapamoja mm. festival n'ibindi mm-hmm. mu nyuma njye ndavuga no i kampala ntibantumiye mm-hmm. nariyumviye ndavuga esike ndashobora kugenda n’umugwiwi wanjye nkakora ikintu ku nivo y'ikampara ndabe revo ngezeho nari mu burundi mhm. um, ndavugana na timu y'iwanjye cyane cyane abamizisiye mhm. turagenda i kampala ukwezi k'umunani turakora akazi twaragakotse kabisa uh, kuri shingiro rimwe bita Calvary Chapel mhm. rihajya i kampala uh, rero ikintu cyantangaje ni uko nashyitse i kampala nsanga abarundi bose niho bari hmm. <laughs> ndagira publicité ijya sare yaruzuye hmm. ninjira indani turagira concert c'était pendant deux toujours kuko jewe nkorera mu deux ubu hmm. singomba kurambira abantu kandi singomba kuba kubavuna imvura eh, hari abavuga ngo trop trop spectacle spectacle yego kandi kenshi usanga nkaragiye nyine mhm. naho habiri rero washoboye kugenda niho uwo mwaka niho nagiye mhm. mbega ubupanga kuzoja he hari ubundi butumire watubwiye ngo uzoronka vuba utumire na ronse nubwo kujya muri kenya mhm. eh, mugana mubwiye fa kumvugana na staff y'iwanjye turabe ibikunda ugena muri uri rego reka rero tugaruke kuri carrière yiwawe twibutse ariko arakurikira aha dusanga ko turi mu kiganiro ubundi buraririmba turi kumwe na prince tombe akaba rero ariko aratuganirira ku byerekeye ingene umuntu yagura imbibe umuzi ko Burundi ushobore gushika kure kandi yagiye ashoboye kuhakora akunguko mwumvise neza yuko afise ubuhinga bwinshi bwo gutuma aronka ubutumire hari ubutumire aronka ah, avuganye n'abantu basanzwe bafitanye ubucuti canke agakoresha bwa buhinga ngurukana bumenyi kugira ngo ashobore eh, kwimenyekanisha kandi avuga ati ntabikora gusa gutyo arafise abo bikorana eh, bashobora kubimukorera bakabikora eh, bakoresheje ubuhinga icyo bita professionnalisme bituma n'ubwo butumire abatazi ari bonyine bashobora no kumitumira murumva ko ashoboye no gushika vuba bwa vuba uh, i Nairobi muri eh, Kenya reka imbere yuko atubwira ku byerekeye kariyeri iwe tubamenyeshe ko minota ibiri mubishoboye murashobora kutwakura kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu cyangwa mirongo itandatu ubusa mirongo inani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu mukaganira eh, nawe hanyuma mugashobora eh, kunguka ari ikibazo cyangwa icyiyumviro ikintu mutategereye akibishurengira nacyo cya mbere kimuzana muri live music ego eh, imbere yuko uvuga ku byerekeye kare iwawe twashaka eh, hari umuntu <laughs> kuyihangana tumwakure alo tumwakire alo konekishoni imeze neza alo alo alo alo niyamara gushika ku murongo turaza kumutora twarabonye winyakurira udushimi tubiri muri Pamoja Festival <laughs> ego <laughs> no kuvuga ko abandi badahari canke wakoresheje agasabi kakari <laughs> hmm, eh, urumva eh, biva kuko iyo umuntu ashoboye gufata aronka ubushime bugira bubiri bwari bubiri hari abandi bakarindiriye kamwe bakakabura eh. urumva jewe wabihaye insiguro yiye abasha gusa byarandenze nagiye ndaryoherwa nawe warabaye eh, kuko jewe mu bisanzwe na interview nagize nabwiye yuko je naje nzi yuko ngiye gutura award imwe uh-huh. ya the best song uh, hip hop song of the year eh, yitwa gutyo ndirimbo ya tucheze reka bayiturendere turaye ko muri youtube iri ego eh, hanyuma bampamagaye urumva naciye nsohoka no hanze hmm. ngenda kwifotoza turyohewe hama ndi hanze ugaruka kandi ari iya eh, kabiri kandi iyo ya kabiri ndibaza ndibaza ijya ntiyatowe kuko mm-hmm. ni ekoneteri yonyine yayitanze hmm. ndibaza osi oh, barabye akazi nakoze muri pamoja festival hagikarira twaragira giki ni yego mu kanya rero eh, ah, hagize umuntu twakura kuri 163 ubusa 183 bajencera mu 33 cyangwa izo nyene muri limitere 163 busa 183 abajije mu wa gatatu bashobore kuganira na press Mushi canke ushaka kugira icyo abaje canke icimvira muterere yandike ijambo kade ariko akanya aca yandika je nitwa naka ndi ngaha eh, press mishi shaka kumaza darandre tambwa ni wawo dukurikire niyo ni yandirimbo yego yitwa tucheze tucheze <laughs> ah, Bwana kwa kuwa yu mwema, ni nafasi ni zake ni za milele alipasua bahari ya Shamu, Waisraeli wakavuka. Aliwapatia maji kutoka mwamba, akawapatia manu katika jangwa. Alitembea nao siku kwa nguzo ya moto, akatembea nao mchana kwa wingu. <laughs> Akamwambia Musa, inua nyoka ya shaba, kila atakayetazama atapona. Mm. Akatutumia Yesu Kristo ili Nigeria tukomboe sisi wenye zambi. Ili kila mwaminie asipoteye, bali awe na uzima wa bari kwarakurikira aho dusanga tukiganira Burundi buraririmba turi kumwe na Prince Tombe Munga akaba rero ko aratuganira ku vyerekeye eh, iterambere ry'umuziki w'u Burundi hanze n'ingene uwo muziki cacaye mu karere k'ibiyaga binini Eh, wifashe nica agenda arakura ingene muntu arunga ubutumwa kugira ngo eh, abaririmbyi nabo bashobore kuza baratumirwa hakurya kandi bigende neza turabona yeka yuko eh, yashoye no kuronka igitsibo gikomeye muri pamoja festival ntitugera tutabimubajije imbere ko atubwira ku byerekeye uwo ari we nyine prince prince hari abantu uretse pamoja festival ngo imeze nk’iteturura abakirisu ibintu by'amahiganwa n'ama award umengo byarananiye ngo abagira gospel music ngo umwe wese yikwegera ko muri eglise ngo ntavyo gusohoka ngo ntavyo kuja mu higanwa ngo bana ngo batagira gospel nibo bonyene ngo babishobore ibyo bivuga ku iki ah, nibyo badatahura rero wumva umuziki wacu kuko utarunse forme kuva na kera mhm. usa no mu bafanzi bacu ah, umengo hari ibibazo nahone mhm. rero muri ibyo bindi bihugu ibyo birumvikana mm-hmm. ubwa mbere ndaguha akarorero nagiye muri kenya sanga umunyagihugu asanzwe ntushobora kumuha indirimbo kuri burutufu ayemere mm-hmm. oya ntushobora eh, kumubwira ngo mbwe kuri eh, studio ibyo ni za pirataje nshaka mm. kubanza kubyerekeye amahiganwa yego nibyo ndakubwira mm. nshaka kuvuga iki mm-hmm. abantu ntibabitahura mhm. umengo gospel tugume muri eglise oya oh, mm. gospel iri hose kandi bibuke yuko gospel ariwe mother of all music mm. imiziki yose twumva yatanguriye muri gospel mm. urumva none kweki yataba ahiganwa ngo ngo bakirisu ntimwemerana ngo nakagiye gutegura ngo ujya ni ngo ah, ngo uriya nawe ngo uriya ni pentecote pentecote nyene cyangwa uri umuvivanti vivanti nyine ngo ujya ngo jesi nukuri niyo mpamvu mhm. saba kirisito mhm. saba porofani bose bategerezwa kwiga kandi bagatahura ibintu ahandi warayibonye ko biba cyane birabaho mhm. kandi hariyo n'abantu b'amagosipeli nko muri kampala bakorana porofani na gosipeli bakagira iventi wowe ukavuga ibyo iwawe by'imana undi nawe akavuga ibyo iwiwe urumva ngaha iwacu biragoye habuze iki Ah, ikibuze ni uko abantu babitahura hmm. babyumve yuko iyo ni iyindi sije tuzoganira harimo abapasiteri harimo ah, abaririmba eh, nk'abajya borganiza bo muri pamoja festival n'abandi uribuka singa reruya ngo ngo abakristu babaye organize bateguriwe n'umuyisilamu niho byakunze kubera ko atari umukirisi ngo baca avuga ngo uyu ni uwo muri egwizi nuko reka dusimbize eh, mu kubandanya twibutse ko bashobora gutanga ushobora kutwakura kuri za nimero udashoboye kutwakura nabona ko ibirere bitameze neza ashaka kutwandikira kuri za nimero musanze muzi eh, wandika ijambo kaze ukareka akanya ukavuga ati ndi naka ndi ngaha ego nashaka kubaza ikibazo cyangwa nashaka gutera icyumviro Prince Tombe mu ku byo tubaze kuganira ama urungika ku ijana na mirongo icyenda sa nunani ama kuri ekonete lewo simarte cyangwa limiteri alo alo urumva ko byanse gufata neza wi urashaka kuduza akajwi kawe tukakumva turaguha ikaze iminsi yuzuye aha dusanganira halo ibirere ntimeze neza nuko tuwombe mungu eh, kariye wiwe ni gute watubwira mu mwanya muto ninde ashaka gushika kuki dushaka kumenya wowe rero uriwe Eh, turabona ko sitiri yawe ari boku purisi sebeni <laughs> sebeni muga agenda vanga mhm. zose eh, nitwa prince tuwombe mungu mhm. nkaba ndi umurundi mhm. muga umurundi ataronse amahirwe yo kuvukira mu burundi kandi ntiyakuriye mu burundi cyane eh, ubwa mbere guhonyoza amaguru y'iwanjye mu burundi ni muri demirikatire ndahashyitse natangiye gukorana n'umugwi urawibuka jase Eh, wo mu gatumba niho twashyikiriye mu nyuma muri 2006 ndahava mu gatumba ah, nimbwira kuri eglise ya trinite libre ngaho kwijabe mhm. niho natangiye gukorana hama ah, iyo 2006 tutangura gukorana na Mutama Kibamba umuhisi Kibamba mm-hmm. niyo yatanguye kuduza generation yacu n'aba best friends sinzi n'abandi benshi benshi ah, munyuma yo ngaho ah, duhurana na Pastor Jeff actually turi muri pamoja festival nuko nakoze ngaha mu Burundi hama nkeneye gushyira kure mhm. kandi ikintu kinini cyane gushyira kure kuko umuziki de toute façon birasa ah, hamwe bitandukaniye ku majambo muga birasa mhm. amanoti namwe amamiziki byose birasa mhm. ah, gusa njye ah, objective y'uwanjye ni ukwamamaza ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo rero ngerageza kwiga ibyo nshoboye byose kugira umuziki utera imbere cyane cyane wa gospel uravuza ansuma ego mhm. ndavuza mugasi kirenga piano piano mhm. guitar bass mhm. buke buke ah, kandi muri yo meki wanjye nkora ah, ikintu kiri ku mutima w'iwanjye ni uko nufasha n'abandi bari inyuma yanjye uzobigenza gute Eh, barahari inzu bigenza gutugira barahari naratanguye ahubwo mm. kurera abandi bana mm-hmm. narareze umwana wa mbere ari muri cote d'ivoire ni umuririmbyi mwiza muri cote d'ivoire yitwa charme narareze uwundi ari bukavu ni umuririmbyi mwiza hari ari muri mozambique hari uwundi ari mu rwanda babiri bari mu Rwanda mu bateri n'umupianiste wanjye hariho n'abandi dimanche nari mfite concert eh, n'aba leader bane nashyize ku mugaragaro ndababwira yuko ego prince turi mu eh. mpera za kino kiganiro mbere ko tugira igice cya gatatu arico indirimbo zitanga abarinzi batanu na Eric Nduwayo eh, ku bwawe muri rusange ni gikiwumva ushikiriza tutabajye ikibazo uvuga uti jiki ndashaka kwivuga mugabo nsabye umuhungu wasabye ntacyo yambajije ego ikintu ngomba kuvuga ni iki nuko abarundi dushoboye guteza umuziki wacu imbere twenyine dutanguriye kwanza ku baririmbyi bonyine dushyire hamwe duhuze hama dukore umuziki kandi umwe wese yiyumva uwundi kandi tugerageze gukora kumva uwundi ni ukuvuga iki nk'umusharike nk'ubu njyewe nuvuga hari ibintu biruka ngaha ku rubuga ngurukanabumenyi mm-hmm. aho usanga umu aritiste <laughs> ariko atukana n'ubundi mm. niba wumvikana none umuziki uzotera imbere gute mm. njyewe meruka akavidewo nabonye masamba mu rwanda umuntu yagize pirataje y'indirimbo baramufata baramukurikirana hamwe bamushyira ku murongo bonyine bamuca n'amamande muga rero twebwe ngaha iwacu usanga uyu ari ngaha uyu nawe ari ngaha uyu ntibumvikana n'uyu uyu nawe ntibumvikana n'uyu akaba muri zagarazaga zidahera ukajya usanga ngo urundi duse duha doteri none njye naho twaba tuyifite none wewe uramaze kuja kwandikisha amavure yawe muri obideri obede hmm, ntazi naho uherereye aha ngira naho bari gutangurira yego yego <laughs> eh, urashobora kujya kubaza muri ya mikare bakahakwereka eh, mfashe nk'iyo ndirimbo nkayisubiramo mhm. niho mfata kubera ntiri poroteje muri obede icyo cya kabiri uri mariye eh, urafise umufiyanse ni ukuvuga ko <laughs> hagize nk'idemi mbaza nimero z'ibanze zitange. yego bahe bose nuko urakoze Xavier Christian urumva akuri twereka ugacisha koko eh, umu artiste nuko yego tusa n'abariko bararangiza kino kiganiro akandi karirimbo wumva wohereza abantu kugira bumve yuko utagira eh, SBN gusa hari indirimbo bayirabitwa Neema Neema ego Neema mu kirundi Neema mbere no kuvuga ubuntu ubuntu yego turagiye neema apana neema mhm. usifiwe plito i'm sorry ah yitwa usifiwe usifiwe mm. ivuga ibiki um guhimbaza imana ni gospel ni ni ni ni ni ko ni nyinshi ndafite nyabake um iri muri slow reka twumvirize wavuze ngo yitwa usifiwe usifiwe mukanya usifiwe radio n'ubuhinga bwa YouTube na Karavyo na Yesu mokozi aifuatayo njia nzuri endayo mbinguni. Usifiwe Yesu Kristo, umokozi kabisa. Usifiwe Yesu Kristo, mbinguni. Kristo. kusikia maneno ya Mungu na mbinguni karibu na Yesu tutamushangilia daima. Usifiwe Yesu Kristo. Cristo. nuko rero turi ko turarangiza kino kiganiro turagushimiye prince tombe mungu yego kubona ko witabye rero ubutumirangira twahigiye byinshi cyane twumvise ko abana b'abarundi bamaze gushika kure bari benshi ngo baririmbira hariya icyo ni mbere twize icya kabiri twize yuko umuziki w'uburundi abaririmbyi bateza kuba professionel ni ukuvuga yuko mu gutunganya ibyabo ntibabitanganye bariko barafyinata bashyiremo ingufu nyinshi bamenye kwimenyekanishije baciye muri bwa buhungu ubuhinga ubugurukana bumenyi Instagram mugabo bikora umu professionnel apara gufa kubikora ngo ukuntu gushaka kwibana bikagenda neza mm. mwumvise kandi yuko ngo ari ugushobora gushyira imitwe n'umutima hamwe tukava mu tuntu tukurwanyana n'udushari eh, kandi twumvise yuko uri umusore kandi wifuza umwigeme mwubakana <laughs> <laughs> nuko rero twatebye indirimbo zitanu abarebyi batanu na eric ndwayo Nakusanyuka kusikia maneno ya mungu na mbinguni karibu na yesu tutamushangilia daima indirimbo zitanu abaririmbyi batanu ni kuri radiyo isanganiro abaririmbyi batanu n'indirimbo zitanu n'indirimbo zitanu igice giteza imbere umunyamuziki ni kuri radiyo isanganiro kaze mwebwe mwese muri ko murakurikirana ibiganiro bya radiyo isanganiro nk'uko musanga mubizi buri wa mbere nk'aya masaha ni umwanya wanyu wo gukurikirana ikiganiro indirimbo zitanu abarinzi batanu ikiganiro hanini kiganira ku muziki n'abanyamuziki eh, nk'uko musanzwe mubizi turatumira abarinzi batandukanye muri studio za radiyo isanganiro ariko bidashize kandi hari igihe tuganira ku ndirimbo zabo kugira ngo mwumve indirimbo nshyashya cyane cyane zigiye zirabica muri kino gihe rero nk'uko mubizi buri wa mbere nk'aya masaha ni Eric Nduwayo canke Rick Wayo abari kwategura kino kiganiro hanyuma nkabashimira mwese mwama mukurikirana kino kiganiro ndabashimira kandi ndabifuriza ikaze mu kino kiganiro reka twumvize akaririmbo ka mbere hanyuma tujye tubandanya kino kiganiro bakwitaho kuruta uko ngenda kwitaho ariko wibuke ko ntacyo nakwimye kiretse icyo nari mvise Eh, iyo ndirimbo nk'uko muri twabyumva ni indirimbo yaririmbwe n'umuririmbyi yitwa ah, Kid Magic akaba ari indirimbo yitwa gwagiye he indirimbo yasohoye nziza cyane akaba yayisohoye ari kumwe n'uwundi muririmbyi yitwa eh, Pim umviriza gato ngisanga ndije nyene irongore kanyica ngisanga ndije nyene irongore kanyica eh iyo ndirimbo akaba ari indirimbo nshasha y'umuririmbyi Kid Magic akaba ari indirimbo nziza cyane irikira bice bigacika muri kino gihe mu gisagara cya Bujumbura n'ahandi mu gihugu cy'u Burundi wagiye he wa rukundo wankunda kera iyi minsi ntigenda ngira ngarukira iyi minsi ntigenda ngira uyu mwana ati wagiye he urukundo ati je naragukunze naguhaye byose ati mugabo waragiye ati garuka garuka wagiye he ndaheba rukundo wankundakira eyi minsi ntigenda ngira mama ngarukira eyi minsi ntigenda ngira mama bra bra bra bra nabonye ibara ry'umuhondo umuhondo hari ibara ritukura ritukura kumbe nitaye mu byondo magurutse nkurondeye ndakubura narose mbona upositinga bayibayi bayibayi uwo ni pimu pima abamuzi rero n'umuririmbyi cyangwa umurapera eh, twemera cyane muri kino gihe urabona ko abananya byifasha ngo muri akarimbo rwagiye hehe umviriza hafi yiwe ubona benshi mu gugaruka gushasha kwizera nabyo bizoduha ububasha bwo kutaguca umutima hice bugaca garuka mbere icyo umutima ushaka kuba ndakubera uwawe mu byiza no mu makuba iyi urabona ko baririmbye ari ibintu bavuga ntibi bicaye hamwe bakiyumvira ikintu cyovuga ati dusore ikintu kimwe amajyamba akomeye cyane iyi ndirimbo rero yumvise urumva ko ari indirimbo eh, itanditswe n'abana ariko yanditswe n'abantu bavuga ati turazi icyo turiko turandika icyo ari cyo wagiye hehe wa rukundo wa nkunda kera wagiye hehe wa rukundo Kid Magic rero iyi ni indirimbo yiwe uh, wagiye hehe indirimbo nziza cyane mwabyumvise ko indirimbo ifise akanovera cyane ushobora kuvuga ati abantu nk'aba babananiye kwandika ibintu nk'ibi ejo cyangwa hirya y'ejo mushobora gusanga hari abantu bazovuga ati numvise indirimbo ya kanaka naciye nsinzira urumva ko ari abantu bicara hamwe bakiyumvira koko ugasanga ikintu cyiza cyane iyi ndirimbo wagiye hehe washobora kwirondera hirya no hino yaba kuri YouTube ukavuga ati ndandura indirimbo ya Kid uh, Magic wagiye hehe ucironka indirimbo zitanu abaririmbyi batanu ni kuri radiyo isanganiro turiko turabandanya twiganira indirimbo zitanu abaririmbyi batanu twaba turiko turabandanya tuganira ku ndirimbo zitandukanye aho eh, muri uwo mwanya tuguma dushyiremo akaririmbo eh, reka tugasabe mukumvirize kugira ngo mushobore kumenya ukuntu abaririmbyi bacu nabo bariko barabandanya bakora ibintu bikomeye cyane Thank you, Lord, and I praise you, and life will go on. Mr. Sour. Hey, Amiri, Amiri, MA Production. Wengi wanachoketi mimi na dharau. Mr. Sawa kutoka kwake msanii mahiri sana uyu nawe nuje nuburirira atatorosha cyane yitwa MB Data. Mungu ayafanye kabisa kwenda kuwa sawa. Napenda kitu sawa na kupa hasara. Ndoto yangu ni nataka nile sawa nilale sawa ambaziwe nataka nile sawa nilale sawa franga nipate kama sawa vile hehe uwo mb data inyuma y'indirimbo uh, ikibamba urumva habandanya akora ibintu bikomeye cyane mb data sawa, no stress. there is no stress life <laughs> ni difference. sawa, mp dance akorera muri ma production kwa amiri production akaba ari we anamuhagarariye mu kino gihe na cyane mu bikorwa byiwe by'umuziki aho ubona yuko umwana ajya atabyoroshya cyane ah, abantu batari bibaza yuko bishobora guhinduka ni ukuri nubabwira ati nimubandanye mwandika indirimbo zikomakomeye kuko muri kumaronka abandi baza muri game kandi baza babishoboye umviriza Mr. Sawa eh. ivyo ukora vyose untuka ubwira amajambo atandukanye ati jewe mvuga nti ni sawa nitwa mr sawa ibintu byose ni positive nta mpamvu yo kwitera stress uyu ni mb data no stress ni sawa tu Check, check, big man. urumva ko uyu muririmbyi koko mu minsi izagiye kuzaza atarabyoroshya cyane urabona ko ari umuntu koko yicaye adasohora indirimbo gusa ahubwo asohora hiti nawe rero umuririmbyi uri kuranyumviriza ntusohora indirimbo sohora hiti because ah, iyo asohoye indirimbo iravuzwa abantu bakavuga ati koko yakoze ibintu bikomeye cyane iyi ndirimbo hehe ntibyoroshya kuko abantu hirya no hino bavuga ati koko nirindi irindi tara rijya mu muziki w'uburundi indirimbo zitanu abaririmbyi batanu ni kuri radiyo isanganiro yego nk'uko twabwiye tuko cyabandanye n'ikiganiro indirimbo zitanu abaririmbyi batanu uyu ni hehe umvirize gato ayayayaya aba bantu bararembye umvirize Tukiachana wakikuona wanachana, tukiachana wakituona wanaponda mengi sana. Tena sina riski, roho zao zinauma wakituona sisi tukivuma nagomba abwire yuko bujo flavor cyangwa indundi music uko bukeye uko bwije ubona ko haza talent zikomeye cyane uyu ni Call the Magic musanzwe muzi amu ndirimbo yiwe ati bararemvye maneno ya nini, fitina ya nini? Eh, sisi tunapendana sana. Ayayayaya music umuziki <laughs> w'urundi ugeze ahantu uburyo umuntu ariko arawumviriza avuga ati koko abaririmbyi nibiki biriko biraba iyo ni uh, Call the Magic mu ndirimbo yiwe bati bararemvye baravuga menshi baravuga ibitabaraba ati ibyo batwifuriza si byo babona ati mu mpamvu z'uko navuga yuko uno munsi abo bantu bararembye batwenga badatwenze kuhanura ikibazo sindamenye uwo bazohashira twebwe ni neza bo bose heza murarembye basha babavunika twebwe ni neza bo bose heza urazi kwidondora ayayaya wabyumvise abantu benshi baridondora bakavuga ibi n'ibiriya bagenda kuresha umuntu wabandekada mwebwe murarembye koko kubera ko imutorondera biwanyu uwo ni kari the magic mu ndirimbo yiwe bararembye akaba indirimbo y'imoto ubushyashya imaze iminsi mikeri kuri yutube ushaka kwandika ati bararembye bayi kari the magic ukakibona nuko ukabandanya ukurikirana ibikorwa byiwe mu kugira subscribe na like mu ndirimbo ziwe binashobotse ukanakomentinga comment batanu ni kuri radiyo isanganiro yeah turiko turabandanya n'ikiganiro indirimbo zitanu abarinzi batanu <laughs> abaraperi the rap master uwo ni afisa rajibi mu ndirimbo ati ara indirimbo yasohotse mu minsi iheze <laughs> nimwumvirize gato kama rock and roll mini ari ya remote marapa na wa control sio r kama rap r kama reason nacheza kwa step na wa waua bila weapon r kama rubani naendesha wasanii mindo ari ya damani na yelekeza jamii ni r kama da sio r kama riba uwo muririmbyi yitwa afisa rugby akaba ari umuririmbyi aturuka mu kinama mu ndirimbo yitwe yiwe yise ara ara ni urudome r aho urudome r cyangwa cyangwa afisa ragibi ni asanzwe azi nk'umwanditsi mwiza mu baraperi dufise aho mbere avuga yuko yagiye arandikira abaririmbyi batandukanye harimo n'ibihangange muri rap akavuga ati jya nagenda bandika indirimbo ati rero barashima ko nabandika indirimbo ati ndamwereka kwandika indirimbo r yagiye wenyine afisa ragibi ati ko mu nyuma zaho atari basohotse indirimbo bakora ibitirike nk'izo nyine kugira ngo bashobore kunyigana ati mu mpamvu zo kwihishahisha ati mugabo ndacyari eh, the king cyangwa the rap master my city, my home, and I was born to rhyme. Arca my ruler, so Arca my rubbish, a bastard. Nimba ukunda umudiho wa rap cyangwa hip hop afisa rajbi avuga ati genda ushoboye kabisa kandi urumva ko ari umuntu ashoboye ari umuntu ashoboye cyane kabisa muri rap yiwe R avugamo amajambo menshi indirimbo zitanu abaririmbyi batanu ni kuri radiyo isanganiro reka duhereze ku aririmbo <laughs> aho baba bavuga ni nka a mugabo uyu n'uwundi yitwa big farias at efu nenda kawambie sorry sorry mu gihe afisa rajibi yavuga ati ah canke r agenda avuga ati r indiki indiki indiki indiki agenda adevelope urudome r fariyazi wese uko yabikoze yakoze akora urudome fe ati ni fye canke fe agenda avuga yuko fe ya farriers ifite ikisobanuro Sio F kama ni F Fidel Castro ni F kama Fidel Castro iyo ni indirimbo ya <laughs> big fariyazi ati yipfiye indirimbo rero ya big fariyazi yasohotse inyuma y'umunsi umwe gusa hasohotse indirimbo ya afisa ragibi indirimbo yise r aravuga ati none byagenze gute najya ntabyo nzi mugabe icyo nzi cyo zarakurikanye mu gusohoka hatanguriye afisa ragibi mu nyuma hasohoka ya Farias aho yise f nenda kawambie nenda kawambie sorry jameni, sorry. Fizo bado mkali, Fizo bado mkali, sijali wasubiri, wasubiri nife basi nao wapate mda, ona tu kaburi, labda ipo siku nao watashamiri, ila kwa sasa sorry, mimi namba izo nizo ndirimbo hano twagiye tuganira ko zagiye gusohoka muri ino minsi tujye turababwira yari Eric Nduwayo yareka arabatiramisha n'ikiyo aho twaganiriye ku ndirimbo zitandukanye z'abandi by'u Burundi Eh, indirimbo mwagiye murumva zari ziryoshe cyane tubashimira kabisa kukuntu mwandanye mukurikirana ibiganiro bya radiyo isanganiro hanyuma tubashimira tuge duhamagarira abaririmbyi kubandanya bazana indirimbo zabo kuri radiyo isanganiro kugira ngo tuze turagishisha kuri kino kiganiro eka n'indirimbo zabo bashoboye kumenyekana muzoze buri munsi wa gatatu igihe cy'isaha cumi muvuga muti turondera eric nduwayo cyangwa eric wayo nuko indirimbo zacu zanyu tuzironke zishoboye gushyira muri kino kiganiro no mu bindi biganiro bya radiyo isanganiro kandi bashimira yifuriza ibihe byiza murakoze bayi bayi indirimbo zitanu abaririmbyi batanu ni kuri radiyo isanganiro abaririmbyi batanu n'indirimbo zitanu ego ni kuri radiyo kandi mukakigwa na eric ndwaye ndamushimiye cyane eric ndwaye yashoboye eh, gutegura igice gice cya gatatu eh, aricyo cy'indirimbo n'abaririmbyi batanu bumvise ko ku minsi ya gatatu iminsi yose igihe cy'isaha cumi muzoze muza nka kuri radiyo mwebwe mushaka kumenyekanisha indirimbo zanyu eh, n'ibikorwa byanyu mubaze ku munsi wa gatatu igihe cy'isaha cumi mubaze witwa eric ndwaye aca bakirama ibintu bice bigenda neza ndashimiye abari ko barakurikira ndashimiye bimwe bw'ibyuma ndashimiye abakunzi b'umuziki zikidashimiye Prince Tombe Mungu nkabamenyesha ko mu minsi za eh, mu nzwiza bihatagize igihinduka nk'aya manguza turi kumwe n'iyitwa eh, Delos ni umwana w'igitega muri kino gihe ari hari i Nairobi muri Kenya kandi ariko arategura igiteramo gikomeye hari igitega eh, niwe tuza turi kumwe ngira tuza turiko turinjira muri Noel mumenye ko kino kiganiro ca makiba iminsi yose ya mbere igice saa 2 n'igice eka kigasubiramo igihe cy'isaha zine n'igice nsabye umuhungu wasabye umwuzurukuru wasabye mu banda ibiganiro bya radiyo isanganiro bayi bayi Yabiheru